zari Esan Txaldean Euskal Herria, ez, ez abiz txarto. Leixi ari gure atari Bai, eta gaur laixi hartzen beste erratzale batez, beste martitzen batez, hemen txegatoz gure lan talde txue, zeberi Bama, zein ezin besteko eta bikei bat eskaintzeko Eta gaur ganera formato ezberdin baten, ez da imar Haupa, Iker, haupa, eh, aupa, Ander, parkatu, konfundu bai, bai. dinaz, Iker Jimenez konfundu eginaz, gaur Ander eh, Iker Ander Iker eh, Bai, ba, bagatoz beste behin, eh, gure laixi hartzen magazinegaz, eta gaurko emuno gai interesgarri bategaz, ez? Jungo gara ikusten e, eh, programia aurrera doi nien. Hori da, hori da, labur laur ez beti, beti izan dugu. E, eh, Oindik aurrera martitzenetan, azte birik behin hemen txegongo aila leixi hartzen zebi eskaintzen, formato barri bategaz. Astero gai ezberdin jorratuko gu. Eta gaur pistak badeko zuez, e, eh, hor. Latzak. Ha? Bai, bai. Espeluznante. Eta gaurko honetan gainera, beste presentzia barri badoko gure artien, da honek, ekipo. Aspaldiko partez. Aspaldiko. Zer modu da eh? tan. Ondo. Burua turdi eh? Eta bueno, urduri baina posik, eh? Ilusino egiten dozte barriro hemen egotie. Aspaldiko partez bai. oinordeko. Ondo pasauko gu, gai interesgarri bateko gaur, interesgarria, beldurgarria, akotzen zako posizien. Bueno, eh? guretzako bintzit interesgarria, gero ikusiko hau, eh? Ze forma motetzen eta entzulik ze eratan jasoten da, eh? nik uste dut ondo, eh? Eta guk eh, guke, dugu indago polit, gairik itxusiz nahi be forma motetzen gara. Garratzalde hon, tekniko lanetan, esateri lanetan, osier... Gau, gaur aipatzeko, bueno, ondo da teknikue, baina gaur eh, jolas barri badeko, gure asierrek. jolas barri bat? Hai. Hola? Entzuten jate? Bai, entzuten bai, bai, ondo, bai, horreko bai, bai, bai, bai, eh, bai, bai, mikrofono barri bat hartutzeko gure tekniko eri vale. Eh. berape jo, bani, ena zintzuten, hosti zei bez Baina, bueno Ba, Mist, zai, misteri jua joa. Ematik entzuten zaitu, seguru entzuli pentsuten zaituela, eta bestela, <laughs> ba, bueno, espazio jo entzuten, ba, betaute gongo zara zeure buru esek betaute. <laughs> vale, bai, bueno. Eta... Se, se, asira, misteri ez. Bai, eh, bai, bai, eta lehen da bizi, zarrerien hasi era monorduko, ba, entzule parkatu ze kostipa kostipaoz, nago, orduen igual nira botza eta... Ba, zure botza ondo, bau. Beste, oin entzuten jate, bai. puta bar. Ez Oin bai. Ah. Jode. Vale. Oinien asentzuten, katxi, ez ez, bromi, bromi da. <laughs> Katxi... Hemen eh, presentzia bat abil jolasten, eh? Bai, bai, eh, gauza e... misten da bizpazitan. Irratiko estudi eh. Eta, ez dakit, ez dakit, non diren. Baina sarreran beti gai batzuk eh, aipatzen dugu, eta ustot aipatzeko gai badala, posteku, eh? Ijorreta eta bestein bat herri moduen, herri isetera iritsiakuz, gure usan solotarrak. Soy Jonak usan solo. Soy Jonak. Eta bai, ba. Bai, vengo ya. Erri lumiñak os pillele, os pillela galdu zuen eh galdaka otarrantzako, baina os jodeiz. eh. oinu, oño, usan solo co hospital, eh, Oinu, bai. Zuzentzeko termino bat da, bata, eh, beti galdaka ospitalera. hospital. noie, oinu, oye, usan Usan Bai, análisis konsultiek, consulta que oinu no es, oño, usan solo ni beti bitu. Baina posgarri, eh, denpora pillo da bisor burruka bai, eh, herri sari eh lortzeko edo. Hainbat oztopo bukina bez, baina bueno, lortu da be azken nien usteot. Ez dakit definitibo izango dan edo ez, baina... Bai, antza bai, ez da. Bai, bai, ez ba. <clears throat> zer ez ba, holako hausak bain egin ezkero, betiko izaten dira. Eta da, txalotzek, bueno, parkatu. Ez ez, bota, bota. Ez, eh, juna saltu egiten, ze usan zulo darrak txalotu bierdizine, birdiez, baina gaurkun be bai txalotzeko bai metalgintzako langileek eh, atzo hasi zabien, bosteguneko grebie, eta hor da bizaurepe bai burrukan, mm. auren... Eh, ba, egoera, ez? Bai, e, lan balintza batzun bila. Eta posgarrize, bai, zelan ez da posgarrize olako hau zaba, bueno, posgarrize. E... Eh. Bai, baina posgarrize dauen batasun eta dauen e, bai. movimendu, ez? Eta metalan arluen... Be... Eta oin bai, Jesus. E, eh, posgarrize ikusti ez, lako dauen... E, Telebizinuen, irratizitan entzuten ba, e, patronalan berzinue eta sindikatuena, ez? Izen da, uneko laro eta bosteko e, parte hartzi egon dala esan dabe signikatuek, eta ba, patronalak esan dabe, emneko amagoztela estela heldu. Sorpretxa! Betu, <laughs> betu zelako aldi dauen, ez? Hor, informazioen, zelan jokatzen informazioaz. Benetako egite zeinete da, seguru nahu neko laro eta bostetik gertu egon Ze, gaur lanera goiz gumier izen dugunek, ba, ikusi gu, ez da mm. eta normalien kristonako trafiko goten dagoizeko orduetan, lantegista da izan jentiena eta, eta hemen, borden gintzak, ba, sekuleko pixu edeko. Mm. Bai. Bai, eta muskulo, ez? Muskulo sindikal potente bat, hauren eh, eskubide gaitik burrukan nahitxeko, así que, bueno, hmm. animo dan hori, bak <laughs> epoka gorrak izaten dizlea bai greba gunek, así bai, que, bezarka da bat irret. Eta ganera, esango gu, aziz da greba gaitik gataten, usta, greba antzako eh, azte potolo da torrela be bai, Se biller ustot iregaskuntzan greban egongo diela. Ah, eh, bai, bai, esto tenzu dise. Pero iregaskuntzan bai, eh. Bai, está kit seintzu dien eta aparte gasolinegi jepe ja greba de jute de kiela. Bai, baina antza, Tratu eh, Eh, tra, eh, Pre-tratu eh, pre, badau, pre-acuerdo, de bueno, zaten dana, pre, akordio. Eh. Eh, Aurre akordio badau. Hori da. Aurre akordio badau. Eta antza eh, principios, <laughs> bai, hori da. Antza principios, ja atxera bote dabe grebori. Bueno, bueno, hori beposteku da, eta izin dekila lan, da egon dekila akordio bat baite patrona eta mentalgintzako langileen artien. Eta danon artien akordizu eta bizi gaitzen danok harmonia eta horeka ezinbesteko eta on bati. Eta dana ez da bez e, eh, kanpoti atornari baizik eta gupe gure egunerokotasuneko jurak behar latzie, zea ipatzeko bai, bai, durangaldeko durang merkatarizeko ingabonetako poki eta atorrenez. E, eh, Asi da, prosu martza, ba, bueno, e, eh, hauren erakuz lehiueke pinteu da bez, hainbat eta hainbat merkatuten. Amazof, ipini dabe horre pinta eh? gero eta oitxura handi jau edau, Ba, internetetik eta erosketak egiteko, gamonetako erregaluek, eh, lagun eskutuek eta barrak erosteko. Ba, junzu herriko e, eh, denetara eta bertan erosi. Eta hor, horretan me bai e, eh, pizkat... Arrizek gure teiature botaz, ba, esango dut, zierren jostaiu ba, ba, <laughs> amazofetik etorri dala. <laughs> La leche. Eta ezka dela joen txirulara hori, erosten sentitzen dugu, ba, gu ondino hasi barrizek gara, ez teko gu laguntzan irik, eta jo, gu pixkat, e, solventzia, falta falta horretan, ba, azkenien, eh, tak, arrizek gure bai. teiature, baina, bueno, bizarretzi txirulan daunik karuen horzeko. Bueno, ni importante be kontzientzi jokite, hau presente jokite eta egun nerekotasunien, no se nos ve eros temos su internativa, ba, bueno, esto se pasa baina... meñan. consciente gan la sendo. Ori da. Bai. Ori bai, interesgarri se bai eh hasiera baten pintatu sabies mm, eh, horrek eh, ba erakus leiok egon sira agertu zien pintautez, ga bat pasa gostien, o sea, gabas pintatu sabies on eurek, ¿ves? Egunes agertu zien eta Zapatu gala zuzen neuke. Hori da, eta gainera esan jakin, No que insa esan pintada horrek. Ah, zapatu gabe ez. Hasiera baten esarien esan eurek izen ziela. Hasiera baten eh, Gatu zan, eh, nor? Sa misterio joan itxea bien? Bai. Gatzen agarretu zan, eh, han boton be barri zen. <laughs> Eta, gero ya. Ba, hori. Kontada da, segaitik egin bien, eta... Mhm. Ba, bueno, ba-, ba, honena beti bai, eupada bat egie, eta zebuli izan, ba, berton bertoko konsumitzi beti egokizena dela, eta, bueno, saiatu bintzat gure inguruko komertzi eta eta inguruetan kontsumitzie eta mm. gabonetako parisek, ba, joa, eh, zer polit jauen, euren etxe ondoko dendan erostie, ba, amazonetik mm. euro bi merke erostie baina. Ba, zer polit jauen, ezken nire pebizibidea eta no jambi posik. Eta, Kampaina ineike. Eh? Bota, bota. Bueno, bai, <laughs> venga. Da, ba, kontetia gazta es. asambleatik, jarria busela jertze batzuk. Ah, <laughs> ah, Oso politi ganera, eh? Eta bai diela. Eta oso ondo, oso ondo lotute, bai. Horrek bai diela gabonetarako pari aproposa. Bai. Opari aproposa eta bai. bertoku, eh? Hori da. Kilometro zero, amen gozik rapia eta hierbaten. Bai, amen eh, josite, kremairak eta beha ipinitxe. ipinite. Ez, baina berez jertziak bai dietikamente produziutakuek, eh? Oso, perfecto eta eta hori, e, abenduak ama beste arte dauela aukera jertzik eskatzeko, bai helduentzako bai umientzako jertziek diela hmm. eta Ta eskatu genke? Eta badauen lanze bat. Eh, ah, anon. Ba, sare sozialetan <laughs> ikusi aldo zuena, bestela WhatsApp eskatu laixiar erratiari eta jasoko dozu Eta bestela sare sozialetan jorretako gastea sortu pobido. Hori da. Hori da. Eta jertxi eskatu, abenduak ama baina hori arinau eta ia E, lortzen dugun olentzerok etxera ekartie eta bestela pues da. Oso ondo. Eta bueno, aurrera egiteko bai, hasier emon musikeria portso bat, mesedes. Beste misterio bat be badeku gurartien. <clears throat> misterio. Beste misterio bat. 2022 garren urtie, 21 garren mendiea, eta, hey. eta matxismo epe jarraitzen dau, gaur azaruek eh, hogeta beratzi, hogeta bostin izin zen, ez? E, emakumeen aurkako indarkeiaren kontrako egune, eta bai. hain bat hain mobilizazin begon ziren. Alaxe da, bai. Eta bueno, hori beha ipatzeko, eh? Ondo lotute musike gaz, eh? <laughs> bai. Tristemente bai, tristemente. Bueno. Misterioaren eh, Misterioaren. itxasuntzia. Eta, bueno, ez dakit, beste barreri badeko zuen, nik eh, printzipioz eh, asko... Bai, bai, patzeko ontxe Durengoko liburu eta dizka azokan ate jokadeko gulek jakine, eta ikusite beste Durengoko erekin bat dauela justo eh, Durangoko azoki egiten dan duen, onduen, hain zuzen be plateroen akafean zokize, ba, bueno, usto, de barritxera mondala, Eh, bai, Durengoko udaletxiek eta ez dakit zindan bigarrenan elkarlanien, ba, pixkat kulturako ekintzak eta bultzatzeko ba, barri satiek zabalduko jako zela e, berez urtarri gien edo nos, nos dan momentuz ez da zabalduko pena bat e, ez dakit asokan asokan hau txenea hau txenea eh? moden funtzeneko da, eh, bueno, bai. orden zabalik mhm. egon da Eta, ba, hoxe, ba, barri posgarri ez, bai duren aldeko kulturai begire, ba, beste estenatoki garrantzitsu bat, ba, barriz bien martxan egongo dela, ez tokio bat bakarrik, eh? baizik eta ba, bueno, beste, beste hainbat ekintza kulturala dienak bertan, dantza mm -hmm. eskolak, mila gauza, kulturi begira dozena, ba, bueno, barri mhm. batik mm -hmm. gehiago zela, eta usteot ganera, oin, Aipatu dut, plateren azgain, durengoko eta izka azoki beste azokan mabe bada, bela hortik ez imar. Bai, ikustez o telefonu ez da. <laughs> bai, aipatzeko be bai, ez dakit eh, jakingo baina urten be durangoko azoka autogestinatu ebe ongo da. E, bueno, abenduen ez eh, saspilik amaikara, agonga da zabalik eh, goizik amaiketatik eh, gabeko sortziek arte, uste edo bostak arte, ez nausiur, bi estu bipinen dauz. Eh, zehar kalea kalien da, eta bueno, bertan ba... ez dakit kultura esain komertzialeko emat produktutak ingo zuez, ba, liburuek, diskak, eh, LPek, eta netik. Paso bai. jesi, eh? Bai, dure motiva, dure motiva sabe esa soki da lata, ba bueno, bertati pasetie be, gomendatze gule, bai. eta no se interesgarri zeten dala. Esto zule Durengo koasoka ofizialen topako es un topakoan. Hori, diferenti, Ori Diferenti, eh. guztiz ezberdin, eh? Bai. bai. Beste eskaparate ezberdin bat. Eta pasau, <clears throat> bertatik. Eta ja, pixka zarri amai diamoteko, propagandi dieken ibili gara goza batzu diela, beste batzu diela, baina, bueno, guk gure, gure gauz eribe, emamiko txego jartunez, eta esan biarrekue da, hain bizi eta hain, hain gori gori dauen eh, gai bat, gai bat ez, lehiaketa bat, txapelketa bat, Euskal Herriko bertso txapelketa nagusi jaur da bila martxan, eta esan gure hogu, ba, lehiaketa erratia bertan egon dala, e, eh, berez, e, moa ben, primizis jau, bertso, jo, saiu, e... <laughs> Semifinala izin ziren, ez? bai, semifinala bai. jokatu zan durengon. Finala aurrekoak. Finala aurrekoetan, bertan emon zan e, jau, baina, bueno, e, entzunez pasen duen, eta oin, entzuten basauzio, badak izue, abenduak amazortze, Euskal Herriko Bertu Txapelketi zuzen, zuzenien emetio gala ontxe sartu zen link horretan, Eta bueno, eh Eta asko gibol estaba sinesteko baina susen susenien, eh? Osea, iruñatik Susen susenien. Oso susenien bai. Eta eta hasiera baten berbaiten egon ginetik, irratizetan, ustegu, zuzenien emititzen egongo da, bakarra izango dela momentu ba, horretan, oh, telebistaz. Bai emitiduko da, ETV lauen goixien eta ETV batien arratzaren ustez, baina bestela, irratiz, egun osuen ziar emititzen egongo da, irrati bakarra, laixier irratiz izango dela. Así que bueno, eh, egun hortan animau, ez? Eh? Etxin, edo mm. ikusteko, apistu ba, irratize, piztu irratia. Amazon eta, eh, beste irrati JPO, eta lexi irratia ahona. Hori da, ipini, ipini topera, ipini hor eh, onako egunek gaur alako egun tristitoketan bada, ipini zuton duen edo kalefazinu onduen, duen, emon volumena lexi irrati eta ia suerte bizkataz, bizkarrari animo emoteko aukeri dukogun final horretan, hor dau. atietan hor gertu gertu abil. gertu gertu gertu ez gertu gertu bapes. Momentu gertu Bai. Beti bertso munduko ni oso baina bertso munduko komentarizio beti die bardinek, eh? Bai, alda baina ez da resokingo, eh? Oh, bai, baina, uff, ez dakit nik. Ez, ez bueno, vale, ez que, hola esango gu, oso jodi duteko, vale. sartzeko. <laughs> baina, bueno, badeko ez bere probabilidadiek, alda, alda. Hori, bai, ikertu da, egon, al, danok alkarregaz, laiz erratiz jen zuten, eh, abenduak amazortzi zen, zuzen zuzenien eh, bai. iruñatik. Hori da, ikusiko Eta beste barik, sarreari misteri apur bat. Pastelan ginda ontsa ipini barri gotzegu, orduan musika pixkaet ipiniko gu, gure gorko gai hori lotute, eta jarrezen gatoz, gai honi buruzko lehenengo tartigaz. Beraz, ez martxa inora, entzun laixia erratia, eta bizi gure laixia hartzen. Thank Saturno planetatik etorri ia Bere plater txiki egalari ia Nire teiatuan zen erori ia Tinkitrisa jotzen du esku batez Txapela jazten du kolore berdez Piperrak irenzten egon tagauez Zenbatzen du aldre bez Bruno eta <laughs> espazioan zehar dabiltzan Arima eta esakitasun handiko gautzak. Eztak izan erantzun handez. <laughs> Neu bez, neu bez, bizka zoratu inaz. Baina, temazu, eh, temazu, eh. Musika bantzen da, Saturni, no. Joder, zelako, zelako. Saturnino. Zalo plus eh. rock. <laughs> bueno, eta pixkat, loturi egin lehenengo jarri egun introko musika horrega, Saturni Saturnino kantu egaz, eta pixkat, hierreko zentu ez, nondik duen asuntue, eh. eta tartetxo bat ekarri gorko gai honen inguruen, ez dugu goraipatu zeinan, baina bueno, lehenengo tartonegia asko esango esku, eta ziar gure teknikok tartetxo bat prepago esku, ustot itzela tarte bere hori, Bo. beraz, ba bueno, <laughs> <laughs> Bera ez ditzen kapaz, baina nik ipinitzet, tarte honi izena estralurtarrak zineman. Osa, <laughs> perfecto. Ez da, perfecto. Bai, bai, bai. Zona. <laughs> Bai. Bueno, gaitxe ya, uste tarki dauela ez? Eh? Bai, gaitzen bat, eh, bai, egon nintzen pentsetan, zelan... Eh... Onitzen esaten, jo, eske ze pelikula eta ze se serize ikusi duaz nik eh, estralurtarra inguruen. Eta badauz bat on batzuk. Ah, Eh? Ba, dibidez, ete. Nei bai, bakarrik etortein ate hori, eh, baina... Eta badauz, <laughs> bai. badauz, gehiago, badauz, eh, por ejemplo, el quinto elemento ikusite badeko zu, eh? <laughs> Gero dauz batzuk kutrik, Alien versus Predator. <laughs> bueno, hori, hori, hori, bondo dau. Eh, o sea, alien eta deko, fama, fama handize deko, eh? Bai. Eta alien versus Predator, bai. Bai. Bueno, ez dakitain beste badeko, ne? Hostia, baina... baina, bueno. Baina, ah, baina, bueno, hori. Eta eh... Nick Matrix sartzen dut, pixkat, hortik. Bai, baina ez da, ez da, bai, Bai eta ez. Baina, bai. Die más mundos paralelos que eh, Ez dakit. Nik, nik ez du azartu hor. Baina azartu leik ez. Bai, Hori ba, ez hain da abstractu eberes. Bai, bai. Baina hain bat hain bat dauz ez. Eh, ez dakit. Bai, bai, bai. Gai amai, o sea, ez zin bat ez. Bai, bai. Amai nazi, ez que eh, lo bezartu alko zan. Buz laiear. Buz laiear. Buz laiear. Buz laiear. Buz bai, bai. Olan bai. jarra jo eskero, ba, Olan jarri jo eskero. oso bat egiten du. <laughs> jo eskero, ba, urrengo serien sartu iko goen kale, baina goen kale gozan, eh, programat versión esten <laughs> bai, bai, bai. Eta, bueno, nik ekarri duaz, eh, gomendizo batzuk. Eh, nik dakia zen serie eta pelikula batzun eh, gomendizuek. Eh, guztiz ezagunek diesenetatik eh, aparte. O sea, gero bai, claro, ba badeko gus Mars Attacks gogoratzen sari, oh, eh, Mars Attacks. Eh, pelikulon. Está que siendo Mars Attacks. Ba, Tim Burton en película oso on bat. Bueno, oso ona, oso ona está, baina. Dice la burbuin matzuketa, eh? <laughs> bai, die, bai. Burbuinan dice de esan eh zera batzu die. Em eh alienígena batzu die, ba jatzen diela mundure eta ez esaten dabe que vienen en son de paz. Baina gero... Baina, ez urte da! Bai, baina, baina... <laughs> la, la, la, la lian petarda. <laughs> Bai, bai, lietan dabe. Mars Attacks, eh, gero ETE, e esan duzu moduen. Mekaza. Eh, el quinto elemento, oso fama hau izen zela momentu aten. Banik, por ejemplo, eh, dot eh, ona, bere momentuen be, ezagune izen zena, baina nik eh, jendiri estotzetela asko entzun eh, berbaiten honetaz. Eta eh, pelikula hau deitzen da eh, Distrito 9. District 9. eh, eh. bueno, efecto de <laughs> bueno, Universal Studios presents. Bueno. Trailer El está pendiente. El curso de la historia humana ha cambiado hoy. La nave parece detenerse sobre la ciudad de Johannesburgo. Gastan mucho dinero para mantenerlos aquí cuando podrían gastarlo en otras cosas. Al menos los mantienen separados de nosotros cómo funcionan tus armas. Les hablamos desde la entrada del Distrito 9, el campo de refugiados preparado para separar a los aliens de la población general. Bueno, Bauda, película, eh, Película bat, documental moduen presentaute dauena, gero fikzioan sartzen dauela bai, baina bueno, eh, documental... periodistiko bat moduen e, presentatu dagoena eta e, Sudafrikan grabaute dau. Mhm. Eta berez, e, pelikula honen e, da, zelan e, alienigenan bueno, omni bat edo nabe bat etorten dan, eta de repente, ba, bueno, eurek igual pentsetan dabe, e, etorriko diela, ba, bueno, e, eliminetan la raza humana, edo teknologia ekartzen, edo danalakue, Eta errepente e, eh, ikusten da bezalan hogei urtetan dauzela hor eta ekarpen ekarpenik ez ez Hor Orduen horretan hogei urtetan e, gizakiak zerren jau. E, e, refugiau kanpo baten e, e, itxi alienigena, etorri desan alienigena guztizek eta e, e, ka, oza, die kanpo de konzentrazio moduen. Osa, alienigena die juduek? Eh, esta, ba, eh, alda. Bai, bai, eskedeko olako, sea, rasismoen, eh, rasismoen eh, tema sartzen da, baina alienigenakin. Ja, ja. Orduen, klaro, ez da bezartzen, ez baltsak ez, ez eh, judizuek ez baina bai sartzen dau eh, beste erraza bat zelan eh, tratat, tratatzen da, gero da zientzia, zientzia pelikula bat, Eta, bueno, gero pastan diez gauzak, bueno, dauz tiruek, dauz, bueno, armak, e, da, zela flipan oh, pizkatu ebai. Tipiko. Latza. Baina oso, oso ondo dago eta asko gomendatzeo eh, pelikula hau ikustia. Arrasismo mota barri bat sortu da. Eh. <laughs> Gustea. Ale, ez da gizlan, ez que arrasismo ez... Ez da zan apurua gambo, ez? Ander, eh, ba, arrasismo gitxi dago eta apurua gaitxago ez hartu dira munduen, ez? Eh? Ez korra, ni horraz datu azgu datu, ikusi, Zikusi, <laughs> pelikuli, ez da nintzen da, parkatu? Distrito 9. Distrito 9. Bai. Distrito eta... euskera ez da. Uff, distritua. Eh? Distritua. Behatzi garen distritua. Hau zaldea saldea, bai. Hoy tengo san manzana, ez, Edo <laughs> Apple. Sagarra. Sagarra. <laughs> Sagarra manzana. Eta, bueno, ba hori. <laughs> Alien cabrón. Mujer Andrea y Eta pelikula hau benetan aktore oso ezagunek besteko zen pelikula bada eta benetan eh zientzia fikziozko pelikula gustatu maiatzu ez hau ikusteko pelikula bada. Eta errealismotik eh errealismotik pizkat urtendako pelikula atzo bada ona. Guztia, eta egin duzun spoilerra, eh? Se va. Ondo, ondo. Eta spoilerra. Esa bueno, es la premisa de la peli. La premisa. Ba, ba, gero gauza asko pastan dia. Ez eh, ez dakit, horreitik ez aterderaz. Pelikularen eh, eh, <laughs> premisa. <laughs> vale. Oin beste pelikula de karriot, eta lehen ete, ete, ete esan dozu. Ba, oin da Steven Spielbergren eh, beste pelikula bat. Eta, zer, La guerra de los mundos. Es. Ah. Es. Vale, vale. Eh, la guerra de los mundos Steven Spielberg. ¿da? Oh, está aquí. Nik ah. <laughs> behar lehako gauza ez da eskontrolat Zein da Spielbergen pelikula hau? Eta ditzen da, encuentro en la tercera fase Steven Spielbergeri guztetan jako asko umiekin eta eh, pelikula, bueno, pelikulan protagonistak umiek zetia eta eta hemen bebai eh, pelikulan protagonistak eh, umiek die uh Eta pelikula bastante ondo dau. Eta besteri barik. Eh, Steven Spielberg, rete guztaba jatzu, olako E, itxurako e, pelikula bada. Zara espertzen, eh? Steven Spielbergen pelikulak ustaki. Ose, igual ez oso onak, baina entretenidu egiziten dira. Bueno, ba, deko oso onak. Oso eh. onak, peokin godeuz, bai. Joder, bai. ete oso onak da. Bale, baina generalien dizu. Pelikulan. Nitzako ez di ez kriston pelikuloie, baina di ez entretenidu. Zein ez agutzen duzu, por ejemplo? Joder, ez dakit, en momentu den horro txien. Ete! <laughs> Asier, galdera larrei, eh? Jarretxo. <laughs> da gero beste pelikula bat. Hau, eh, bastante fama hau eh, da, baina... E, baina, bueno, ez dakit ezagutuko zuen, eta hau eh, Netflixen dauen pelikula da, eta deitzen da La Llegada. Buenos días. Hoy vamos a hablar de las lenguas romances. ¿Quieres compartirlo? Sigue sin haber indicios de un primer contacto. Las naves miden más de 450 metros de altura. Doctora Banks, soy el coronel Weber. ¿Podría traducirme esto? Son... No es fácil asimilar una experiencia así. ¿Cuándo hicieron algo estresante por última vez? ¿Esto cuenta? Necesitamos respuestas lo antes posible. ¿Qué quieren? ¿De dónde son? eso acaba de pasar. Bueno, o pelikula bada niri asko gustaiaten izan, ez nahan espero ez, inungo eslanda. Eh, da, aurre ikuspen onik. Eta, eta um, mm, nin ninduen eta bastante ondo dau. E, la llegada da pelikula bat, nun de repente agertzen da eh, omni bat edo eh, nabet extraterrestre bat. Eta e, agertzen die e, zientifiko batzuk e, dienak espezialistak e, alienetan eta bat da e, Zelanda e, izkuntzetan eta eta hizkuntza e, galduek errekuperetan. Mhm. Eta orduen e, jute, eruten dabe e, pertsona hori eta beste bat nabe horretara, barkatu, kendukote trailerazetik dabel elpizkate molestetan, eta eruten dabe nabera eta e, estralurtar horrekin interaktua gure dabe. Jakiteko setan etorri dien e, lurrera. Mhm. Eta interakzio hori oso, oso ondo dau. Eta eta oso polita da gizan. Eta gomendatu notzu edo bai. Gainera da oinarritute, osea, benetasko gauza batzuten, ez? E, egize dabe bai e, lurretik hainbat eta hainbat seinal bihar bialdu izan dizela, eh espatxisora, eh ba, munduko hizi hizkuntza zenetan, e, edo aupa e, berbagaz eta bota izan espatzi espatxisora hainbat satelite botan daben la soinuek eh hori kontaktetako ez, edo haurek gu lertzeko edo... Bai. Zegin zutok ino zuen. Bai, lo que pasa, amen, eh, ez dakit, eh, amen da, alrebes. Alrebes, hori da, hori da. Eure gure dosku ez Hori da. Orduen, dekia hizkuntza bat, eh, dala oso gatza ulertzeko, zetik, eh, ez berbaiten. Bueno, berbaiten da, baina gero seinali moduen bidaltzen da, ez da, orduen, hori destifretako eh, mm -hmm. daben eh, prozesu guztize eta eh, interesak da. Mm -hmm. Eta hori, hor arte pelikulak, ez dakite... Eh, <laughs> jo, anik ba, hori La Guerra de los Mundos lehenak... Gomen lagarrezek, eh, guztiz. Gusto biaten asko. La Guerra de los Mundos. Txikitan, eh, da fantasma da, baina, bueno. Mm-hmm. Jo, eta, eta... zine, eh, munduen egunien sauziela, eh? Ez, asko ez. <laughs> baina, ni literatura gaz bai, nau irakurte nointxe, eh, ba. gaia lotut, eh? Bueno... Ez dakit, igual, asierra ipatu bizeño, baina... ez, ergalaz, tenia magin arrebak liburu bat, Kronikas Marcianas deko izena. Eta da oso guapo. Eh, jo, estakit. Brad, eh, Ray Bradbury da. Liburu, eh? Eta da, <clears throat> zeran, eh, bueno, nik irakurreten puntura arte, eh? Zelan eh, eh gizaki batzuk doizan beste planeta batera eta zelan, han zelan hartzen da bezan edo zelan eh, lehenengo harremanak eta. Eta guapo da, bai, gure oso irakurre interesgarri. Liburu norena, nolena esan duzu? Ray Bradbury, bai, da eh, zientzia lehenengo novela tariku edo. Guapo Oso... <laughs> Bai. Vale, perfecto. Pues apunta dute deku. Zalan esan duzu? Kronikas marcianas. Bai. Crónicas marcianas. Hori, zena ni... Right Barber. Bai, onzan telebizinio right programa. Duai. Right ah. Barber. Barberia Right. Right Barber. <laughs> bueno, eta oin, eh, seri ze eh, eh, batzuk ekarri duaz bai. Eh, bueno, pare bat ipiniko txuaz, zetik, ja pizkat eh, luzetzen dabil. Eta hoin dala gitxi e, ikusten hasi nazen eh, e, zer baten trailer ipiniko txuet. May I ask you something? In English? In English? In English. Oh, no. <laughs> Oh, <laughs> Ona da ambientetako apur bat. Oh, man. Ona ambientetako apur bat. Bueno, The Expanse da em, pelikula bat nun, oza, sea, serize bat parkatu nun eh, e, eh, torkizun baten, e, gizakia martera duen eta dauz, e, osea dau e, lurrien dau jendie eta marte me bai. Eta gero ur falti dau orduen e, Saturnoko e, Saturnoko Saturnoko erastun baten hartzen dabe e, dau beste jende bat bizitzen be bai eta die langileek hartzen dabe esenak, osea ure bertako eh zelan da erastunetako isotza eta atzen dabe e, Marte eta Lurre e, abastezi zelan da ba, abastecer bai eh asebetetzeko asebetetzeko bai. asebetetzeko o sea ah, no? Euskal Herrien oindela pasabizina. pasatu izan moduen ez Bermion eta Sauen Urik eta eh, Bilbotik erutzen dabe ez horia ez Bilboko lagiek <laughs> diez Saturnoko erastunetako bizi vale vale oin lertu eta hor sortzen die konflikto asko Eta gero, e, eh, ondinoen azeldu, baina bai alienigenak bebai sartzen dela eh, tarteko. Orduen tramasko dauz, etik dau e, lurre eta marten arteko konfliktuek, eta gero erastuneko e, jende langileen, eta beste, oza, karo, zetik eurek esplotau edia. Huelga. Claro, greba. Greba que está de seis temporada, baina bai. <laughs> Igual bai, está aquí gubes. Eta gero bai, sartzen da hor eh, policía corrupta, eta bueno, pizka futurista da. Eta, eta, eh, por ahora os ondo dao. Hostia, daneti eh? Bai, daneti <laughs> bai, bai. Está que se tiki tundo zuen barra, bai. Eso es, guztiate, guztiate. Vale. Eta hori bai, gomendatxo Hau, eh, ikusi aldo zue Amazon Prime-en. O, gaur justo? Amazon. Amazon. Amazon, <laughs> ya, que, ya que estamos, El carrap eh, <laughs> bueno, eta eh, voy beste, bat. A ver, now bat HB, HBOQ. E. está está da HBOQ. Este nuevo mundo. HBOQ. E, e. Hostia, Arnaldo, Estos niños son la futura humanidad. Fue lo irreal lo que destruyó la Tierra. Nuestros enemigos construyeron un arca que ahora se dirige hacia aquí. ¿Creen que permitir que los androides críen niños humanos es un pecado? No pueden saber lo que soy. Es el arma más potente que hay en este planeta. Va, Au HB bilduk eskainita. HB, bilduk eskainita. <laughs> Hau da, eh, HB-ko bat, eta kreston presupuestu eh, usto gazta biela. Eta ondo dau, da, o sea, bastante fantasma da, baina, bueno, da zelan gizaki, o sea, robot eta zelan di, androide, and, androide di, ez? Bai, Bai. Androide barrizek eta zelan sortzen eh, di eta ba, zelan e, bai pizka konflikto entre humanos i, i hmm. robots eta olako gauza. Eta presupuesto asko kinen jedau, eta e, hori, bai e, zientzia fikzinu e, nik ustot, hmm. hau ikusteko moduko zer badala, HB on dau, eta, eta bastante e, argazki aldeti bai oso poli jedau, hmm. eta nire hau gomendatzen dut. Eta gero, zer gehi zaudekogu? Horregaz, parkatu, gai horregaz lotute dauz bai, beste bi pelikula guapo. Eh, ala, <laughs> jo robot, ez da gizagutzen dozu eme bai. Bai baina, bai. bai baina, eske, parkatu. Es, eske... Arremana gizaki eta robotan artien, bai. bueno, hori agaiago hau emozinuen. hau, bai, eske, klaro, e, lotute, hau dau espasi zuen e, ah. Eh, ambientaute. Claro. Ez da lurrien. Claro. Orduen jo robot izango zan gehi zau, esan izango alien izango zan gehi hmm. Claro. Esto causaba esto te explicado por qué tú. Juña te apura gaiz, estralurtarra ah, ningún ni robota carrilla. Por qué tú. Estralurtarra sin tema, ba, ta cuestión carra, es que ni en boix. Ba, bai, por qué tú estralurtarra. Gero beste trailer de Cadio, baina estoten ipiniko se berantzen beran sendabil, Super 8, eh, Steven Spielbergen eh, serie bat. Hau bai umiekin, umiek errabat eh, o sea, gure da grabau eh, euren eh, labur mai bat o lo que sea, eta bueno, de repente pasan dia gauza eta eh, e, euren kamaran, super 8 baten, gelditzen dira graute gauza batzuk. Mm -hmm. Iaztak ipo leher. Hone bai, familiaeko, Steven Spielbergena da, eta hobe ikusteko da. Eta gero ba... F... Zer? Ez du, karri azier. Dauz, gustoko jatzu asko, dauz, dokumental batzuk tipo lados de Aia, Lobos ma. edo sobre eta holan. Zeratuan ibarretxe igual. Azierreko takotzue, eh, lehen batera ikusten gainon. Mm. Dokumental estar eta zelan. Dau zientza fisiñosko dokumental bat dagoena Netflixen. Oso nada, eh. Eta mm, e, otra galaxia ditzen dana. Eta e, agertzen da kasu hipotetikuetan e, beste planeta batzutan egongo zien eh, animalisek. Animalisek edo bizitza dekien eh, hori da. Bai, biziak. Bai. Bizitza, seres vivos? Es que oye, ya te digo. Ah, Isaki, Isaki, Isaki, Isaki, Isaki, Isaki, joder. Eta dien en plan, hori, animali se quisengo asin, ba, hasta que documental bat, eh, arrañena, es, ba, lan jaten da bien, zelan bai, lan da bien, Beste galaxia. Ba- dies inventauek, animali guztizek dies eh, estralurtarra, que tali inventauek, bai. eta da documental bat, izango asamo duen, da oso guapo. Niri mota dos de bildura, ba, andise, guau. Niri, eh. niri asken idaten gustaba imeste, eh. Bueno, ba, bota, bira, bat, eta, ia gustan idatxo. Ba, izu bai, lo kartzen Bueno, ba, ba, lado lagozeko dokumentala la Hori da, hori da, con categoría. botateko kategoria. este, da. Gero beste de Científico chiflado y borrachón, necesito un ayudante. ¡Qué coña! Y su nieto cobardica y poco espabilado tiene una mente especial. Juntos en una descerebrada cruzada interdimensional. Es para gente inteligente, Jerry, que ya ha hecho estragos en Estados Unidos. Payasadas de ciencia ficción. ¡Me a lo mejor tienen guiones buenos. Esto es muy raro. Métete las semillas por el culo. Dios mío. por el abuelo, Morty. semillas por el culo? me gusta. Pero eso es una locura. Cálmate, Morty. Todo va a ir bien. ¡Me cago en todo! ¡Vamos a morir, Morty! Ricky Morty. Hostia. Ricky Morty, hau da oso, eh. ¿Está con el Marte, eh? Ez aquí ez dakit <laughs> ezagutzen badozu, baina hau da eh, aitona bat bere, bere lobiegaz, eta egiten da bez e, viaje intergalaktikuek mm. eta bueno, deki ez e, eh, bueno, eh, edo zelako e, historiak pastainakiez, e, gauza asko pastainakiez, hiltzen da jendie, bueno, oso Eh, oso eh, padre de familia Bai, eh, es los Simpson antzerako edo Padre familia gehiago Bai, bai izkera bastante antzerako da, da, da oso violentue eta Baina oso ondo dago, egiz esan Hau be gomendatxo asko mm. Hau oso esagune da, baina bueno, alanda be Bate matek ez badago ezagutzen Bori. Eta amaitzeko, ja amaitukot. Juhu! <laughs> <laughs> Hori aipatzeko Ricky Morty, eh, dekozela eh, gauza batzu hartute zientzia ingurukuek eta benetan hainbat zientzialarik eta esan da, dauela oso guapo, zelan eruten da ben, benetako zientzia eta gauza teorikuek eh, realidadera marrazki bizionen bitartez. Eta ez da. Jesus, Futurama. Bizida. gamo, gambo, ba, babetxu. ama. <laughs> Brutal. Ete eta hau beste ikena gana sentitzen. Bau izen da dana. Ni emarraski Futurama, Futurama dano, que sagutzen dugu. Eh, Futurama, ez da gizetik anzela hoien, zetik zan, Eh, Criston Seriona, ni pia mm. jaten. Cancelo igual. Sabien. Bai. Simpson baino gehi igual, uste iri. Joder, eta haue, eh, zientifiko asko, haue eske eh, enbat podcasta entzunduaz, eta enbat zientifiko be bai, gora ipatzen dabe seri, haue bai, zelan dutena zientzian gauzak, eh, arlo futurista batera, eta da oso guapo. Oso guapo. <laughs> Bai. Txatxo guztetan zuri futura mal, Ander. Eso <laughs> bai, bai. <laughs> se pasako. Enberti eh, mi minartu. Ander, eso se pasako. Bueno, eta honekin ja, amaituko nire nire satitzue. Eh? espero dut eh, nire gomendizuek baten bateri eh, balizu izetia. Eta benetan... Eh, benetan ondo dauzela, eh? Osa, ez dinot eh, Osa, benetan honek zerizek eta pelikulak gainera kritikoki, osa, kritikak bebai nahiko eh, ondo emanda dauz, eta eta hori. Mm-hmm. Itxela. Oso hori. Eta, eta, eta, listo. Eskerrik asko, ba. begoina elteso... Begoina elteso? Bai, supera izan edek, ba, zine, ah. da, ah. zine kritikari famatu euskal irratian, begonia. Bueno, kritikari zen ez, naz, nire gomendizuk ekarten duan. E, eh, baina, guzki sistema negondi esan gomendizu honenak, eh? eh, eh? Gau, bai. gura, gure, asko, azier. Bai, ba, ez da, zer? Eta nik lotura txiki bat, ustot zinia zer ikusi egola, eta beste munduko musikari baten gaitxe dela, I hien, hilean, abenduen presentetan da Kepa Junkeran dokumentala. <laughs> eta zineman ikusteko moduen egongo da. Oin futura magaz lotute Kepa Junker. bai, <laughs> eskai izan eh, ez dinen estraurtara baina bere doaia paidi estraurtarrak kristona lortu hau benaberak soinu txiki eskuen dala, eta bueno, ba, temateke eh, ikusteko gogoako, abenduen zinematan ikusgai ikusua, así que ikusi Kepa Junkeran dokumentala. El único alien que habita el planeta Alien Alien Canutos, petardos y porros y petas. Alien Fumeta, el único alien que habita el planeta. Alien Fumeta, canutos, petardos y porros y petas. ¿Qué sé, esto? ¿Qué sé, Se compró una silla nueva la Fumeta para poder estar con él una palanca de máxima calidad. Ahora visita Lazo, que tiene un poquito de hambre, se baja Lazo. Y quita necesidad de azúcar está teniendo. Alguien Fumeta que le todos los munchies. De vez en cuando toca repostar. Alien Fumeta, el único alien que habita el planeta. Alien Hay fumeta un chico lleno de actividades. Te las voy a nombrar una por una. Uno, que hace porrito. Dos, fumárselo. Hay una gran variedad de actividades que tiene en su día a día. En hierba de buena calidad tu planeta, parece que no. Te tuviste que quedar en este. Hermano, que está viniendo el agobio. Hermano, no te venga abajo, no te, no, venga abajo, hermano. Tómate un vasito de agua. Fumeta, hermano. Búscate una novia que ya lo vas necesitando. Trabaja para fumar, fuma para trabajar. Búscate una novia, sal del bucle. Este bueno, tendrá mucho defecto. Eta kindu nik etorrian. Eh. Abesti hau alien, alien fumeta. Zer dino, zer Hau eh, munduaz bestetik etorriko bat ematizeko da. <laughs> Baina esan dugu, ez, estralurtarrak gaurko gure gaize, estralurtarrak eta horri buruz ibili gara, estralurtarrak zineman, ekarruz ma proposamen azierrek, bai pelikulak, bai seriek, eta bueno, guk aurrean biogu, eta gure tartietan bizkat estralurtarrei edo, ba, pixe jara monen ez, ba, bizipen batzuk ekarriko guz, ona? Ematen, bai. eh? Zilan, oza, e, laugarren dimentsinoko bizipenak. Bai. Bizipen... Bai, pixkat, e, pixkat, pixkat eh. harmonian eta pixkat e, musikita bai, da. Iker, bai, iker, iker jimenezen papelin jarriko gara. Epa. Eta entzule esan gure gu, ba. Benetan be, bizipen harraruek bizi izin dugu zela guk lehenengo pertsona inguru honetan. Eta horren berri emoten gatozela, egit esan. Eta... Nei basun baitrenia hasiko naz, zeboen, zan nahi jozu? Barren dozte, hasi zu. Venga, nema hasiko naz. Eta oin... Eh, oin, ez da asko. Azte buru polit pasan larun bat gaba. Ja domeka goixaldi esan zen genke, eta antxe, torren nintzen. E, oinatik, Moskor, Lez, oinatik jiketorren nintzen, bueltan lagun, lagune onduen dela, eta ganera ordek esateko bidien eh, kontrola harrapu gendule, ertzainen kontrola. Oh, Argi urdin eta guzti. Baina ez, horrek etzien izin estralurtar bakarrak, horrek, bai, baina... <laughs> Horrek ezagunek ziren. Eta horrek mak, mundu ontako makina bat jarri nun putz engan asistien. Putz. Eta utx, utx, punto, utx, izin zan nire amaitza. Misteri joa. Orduen alde, <laughs> alde hortatik... Horda, horda, misteri joa. Alde hortatik pixkat zinez garritasuna irabazik guran. e, eh, etorre ginen, etxerutz, etxera heldu, eh? Eta, ba, bueno, gura hartien... Eh, horre gontzen zan, desaostasun bat, kotxien bueltan gento zela, eta ba, bueno, e, esan genke, ez oso harmonio honien, hoien sartu, lotarako gauzela, goguen dut, etxien, persien behien dela. Ni, isilik, begizek itxite, eta lako baten, FLAS! Ez da guzurre, sekuleko argize, kuarto barruen, begizek itxite, sentidu naban, argi horren ingerra eta jarraitzen gaitzen. Ben, ikusi oso hori? Bizok bildurtute, kuarto barruan, goizaldeko ordua eta gordua atzarretz egin guru. Ezkenek izin zarein, astira astira persieni altzau, behir aldari guztitatik, ia lapurren bateuen, ordu erdi badi, hine bezan etxien, alde batetik beste dana harakatzen, dana bere lekuen euen, kanpoen dana bere lekuen, gogoen dut azte buru hortan kristona iseti izen itxe hotza danien, hotxak entzuten ziren inguru guztizatik, baina esateko moduen eskainoen eser ikusi, baina presentzia bai. Norbaitek gu bilatu gintuen. Eta argiz, seinalau. Horrizten dut, entzuliek egin zeuen... Zta egiz izan. Bai, bai, hori galantzi da. Ba, zuek baki zuen hortzu izan Nahi neuke jakin, Anke pote poteun joeteko bastaren batera edo, baina <laughs> ez dakik unortzuk izan ziren, eta esan aldua makarra da, euren argize, etzala linterna bat azetxiko besteko argize, gainera pertsianie beraino bajatu eguen, hor zierriketo zulutxu etekin, baina ez dut uste kotxien argi batek edo olako argi batek kapazitatea egitekonek lo, lo eneuen, justo lo hartzeko momentu horretan, baina begitxek itxekien hauela, olako argi potente bat zentidu dikenik. Benetan zetutzuet, bihurtu nintzela. Eta hor gabaz gero lohartzi kosta, kosta jaten niri, bai bizori guztu kosta jagule. Ja, pertsona bihun nintzen e, eh, logela horretan, eta testigo, bizok testigo, testigo, testigo bi eta usorduan. Testigo bi. Eta Bizi e, galderi da. Bota. Zein ja fumeta handi jaue, aliena edo under. Putz egin baina... Putz egin eta putz utx, e... punto utx. Eta benetan dinotzu. Guztiz eh, sinesteko dela nire bertsinua, lehenengo personan bisitekoa eh? Beste testigoa beba dau, eta alan bizi zingen duen bizok, bardin, sekulako argile, luek entzeko besteko argi bat, logela barruen, pertseni bajatute, ati zarratute, eta gehiago bihot, logela horretan bombile jauzi inzan, soportia burute jauzi inzan, esteko argirik, lanpara txiki bat dau, orduen etxetik kanpoko argi bat zan, baina etxe barruen. Oh, justo kante, eh, hor, uh. Horri txikot. Eta zer revuelto mota jan zeinu norga, bas? Ez, eh, esan revuelto izen ustoten eta… <laughs> bai, bai. bueno, ba, ostras, hor lako bai. gauzak... Eh. Egon ezin ez beteriko testigantza, handerra bai. eskutik. Eh, Eta misterioa. Ikerrek eh, ikerrek ditun eh, programa joeteko eta justo lana lata ezin izan dugu baina bateraki igual Iker Jiménez en cuarto milenio hartu gona, segun ematen hau testigantza hau ba mundure zabaltzen. bueno, ba, a ber, entzuliek... Eh, moduen. Hortu da, imaten hori beste tarte baterako etxiko. <laughs> beste testigantza... Ba, esetik, eh, luz, egunlik. Unki garria, eta benetan, beldur garria, eskutik, eh, misterioa, bakixa osoan. Bakisago. Zer ete? Zer ete? Ez dakigu bildurtzeko edan. Ez dakigu bildurtzeko edan, posteko edan, baina... Esan, esan ba... Esan, esan, esan, esan, esan, esan, esan, esan, esan, esan, esan, esan, esan, esan, esan, esan, esan, Bueno, ba, hau izan bizipena eta maitan ez ukustu beste bat badozule. Bai. Nik bai, bat beste bat, baina ez dakit ari ondo kontetan maitane, alba duzu. Bueno, maitane eh, ba... Enber ba, enber eh, ba bajo, be, oh eta Bueno, hasiko naz. Sentimentu Dire, bizipenagaz. Musike, musike gaz o musika? Musika, musika gaz, ai. gaz? Bai. Azko bai. da guntzen. Aldatu gure bozu beste... Gure bote zu. Historia diferenti, eh, danes. Bai, eske dekot pio. Antzirakue. Kriston listi dekot olako musika antzirakue, aziko aldatu. kambizoko. Aziko gara. Ba, ba, ez dekot metere. Venga, beste musika bategaz. Ez es que ez dekot beste musikarik. Ah, borde non pelaz. Perfecto. Bueno, maitane, arratzaldeon. Arratzaldeon, eh, maitane. Testigantza, <laughs> estralurtarrak, eh, dakarskazu... Eh? <laughs> Dakarski guzu. Dakarski guzu, daixi hartiko estudiora. Bota. Bai, hasiko naz. Nire historio hau, pasan urteko udan pasau zan. Lagunekin unkurintzen kotxien kostabra bara, anibili ginen, aste betez. Eta Azken egune, Bartzelonan paseti erabaki gainean. Aia, pasuen, Bartzelonara, egun pasa joen bertan loein, kotxien, eta buelta hain, etxera. Han geunden, gu, Bartzelonako kalietatik gora bera. Barna. Barnan. Barnan, kaletan barna, nahi? <laughs> Han ibili kalietan barna, benetan, kalietan barna, eta alako baten, kale batetik aurrera, gure ondotik. Isaki, misterio bat pasau zen. Uah. Isa. <laughs> A ver, o sea, entzu, eh? benetan. Benetan. beneta, beneta, Benetan. Benetan. Benetan. Benetan. Benetan. Benetan. Barra egiten dugu, baina... Benetan. A ver, zentzina proba mantendu egun. Ani biri ginen. Zan ditzen da. Ramblas kale handi horren, alboko kalietatik. Mhm. Inguruko kaleska, bai. kale zehar. Eta, esan moduen, izaki misteriotzu bat paso zan, gure albotik. Izaki hori, handiz esan, handiz eh, altu, eh? Aparientziaz, gizaki moduen hartute, gizon eskua, baina Itxikogu, isaki moduen. Guztiz. el, el cobrador del frank. <laughs> Pertsona hori, isaki hori. Goitik bera, baltza, tatu haute. Zurre moztute. Wow. Oh, no. Oh. Belarriak moztute. Begiak beste baltze tintaute. Beste, bai, beste itzura bategaz. Eta etzi lentillak. Ez dakigu. Ez dakigu. Eta erropaz bai jantzite, baina baina holan. Ta alako baten gure albotik pasau zan. Tra. Oh. Karo. Barcelonako kalietatik xabiz. Olakio, zeo zer ikusten duzu, niri mesedez Aimarres erakutzi. Ez, ez, ez, Baina gure bozue izena emongo zuet. Ez, ez. Azuek ikusi. tipo. Eh, bai. Bueno, Isaki horrek. Bai. Kontu da guk pertsona hori ikusi, ni eh geratu nintzen eh denbora luzes, niri holako gausek beldurre mota hostie. Eh. Baina lagunek bai hasien komentetan eh tipo hori telebistan be agertu dizen dela, nonos. Bai. Eta bai. tipo bat da bere helburue eh, Alien bat izetietana, eta bueno, bere helburu nagusia dara deshumanizazio prozesu bat eiti eta hori deshumanizazio horren niri eserakutzi mes, eh? <laughs> Horren jabe izetie eta lortzie. Eta bai- alien aizetie. Aimar dagoen mobile egaz. bak, ba, Prozesu emon dauz, operazio asko, dirutza. Eta... Aginek zorroztu. Aginek zorroztu. Zurre moztu. Espanak apurtu, belarze, Be, mingaina esatitu, esatitu hankak, dana baltzez pintxau, e, eh, proiektu bat okina bai maitane oso egonezin sortzen dauen proiektu bai. bat hanki eh, e, emostera junda Mexikora. Bai. Bilbon be. Hanki emostera? Operazio bat egin dauen Bilbon, eh? Bilbon bai. be, zer da dauen? Atza ah. Atzamarrak, bost, eko guzguk ez da, ba, berak oin irudekoz. Mostu inauz, atza marri eta testigantza gogorrak baitanen eskutik. Bai. Ixostuta itzi gaitu. <laughs> Aho bete hortz. Aho bete hortz. Ba, hortzak. Eh. Bueno, ikusi nahiko neko. Niri eh, eh? Tipo hori. Persona hau. Nik egun horretatik eta, eta traumatik. Eta zelan imagen bat entzulek. Ikertu gure bozue sare sozeletan eh, The Black Alien eh, izenagaz. Eh, The Black ipi, Alien. Gainera erderaz be entrevistak eta badekoz. Hau da bere benetako itxuri, eh? Ez da bromi, eh? Agitxek, aginek zorroztut edekoz. Otxo, bat. Bueno, aginek zorroztut eukitien egual eh, gitxineko da, ezta? Bai, bai. Bai, bai, ba, bai, bai. problema gukin jauz bai, eh, anki emostu alizeteko, Mexikon, e, deko zi, implantie... Eta izten dotxia, hankie eh, anki emostie... Leku batzuten eh, legala da, bai, bai, bai, bai. Bai, eh? Eta maitanek esan da moduen, bere elburu eda transformazio bat eki, eta alien, batek, alien. Eta alien batek hainkak mostiena ez dut ulertzen oso ondo horren... Ez da, gauz, izan alien. Zer da alien bat? Ja, eta berak badaki ala. Ez, ba, bere alien itxura hori hori da. Baina bere kontzeptu ezin da, hankabako eh, izaki bat. Ez, ba, hankabateko egual, eh, ez da gitz. Ez, gero, eh. beste, aplika, beste mobida batzuk gure euskarri hanketan. Ah, impl implante batzuk. Da, unek hasi ziren eh, asko trastietan eta... Anda. Uf, ba... Testian txagorrak eta hau personaji hau ikusi nion orduen Barcelonako kalietan zelako sustu ematen. Zinatik ikusi gehiago eh, benetan, eh? dekote... Uf. Bai, Ocho. bai, eta hau egitxe da... Bueno, jazta, ez da. Bidizu bi, bi labur bat ikusi dut ameka. Eskabiz brometan, persona hau benetako da. Eta bere elkarrezketa gure guzu ikusi, pini YouTube de Black Alien, eta bere azteko zuez elkarrezketak. Eta ondo azaltzen da bera bere ideie zein jan, eh? Nik beste gai batera pasauken nuke, eh? Ja. Bueno, bai. Ez es que ya, rollo txarra purtsu bat da. Bai, bai, jo, nik intriga puntu hori itxinei nagoen, ez da, izo zer politi izan ez? Nik ikusi nabena argi hori, hau ah, ja, oh, ez da, izo politi. Iguel, de Black Alien bakitxako hau zuen ibizan gora eta bera... Black, ba, Al Black Alienek deko zan, eh, egin ustot uste, eko nik, eh, hain bezako argirik itxeko inerrik, da linterni eh, izotzeko atzamarra faltezeko. Horren, <laughs> <laughs> komplikau, komplikau, deko. Que bueno. <laughs> Ba, bueno, honek izen gure bizipenak, ez dakit entzule guztiatu esan, hemen gure eh, laugarren milenioan e, eh, biligara laizi hartzen gure magazinen. Eta, ba, musika pixka eta laster gatoz, zari gazteintzeko asmuta. Gizakiara bat zoratuta dago tainore eta Ez dakit nola nintzen, baina, gingo dut lehen bai lehen txalain bazagatu Euskal Harrera intipiko uh, Amaika selfie erdi mozko Ta mundu berri bat ezagutzeko hey, eh. Kale nagusian nego naiz Batzuk ez kerka besteak alai Zagarrontzietan bilaka Irian etxe utzak bat dira milaka eh. Zenbat auto zenbat ekazki kaleko soinu antzeko doinuenen hostien, ba, bueltan eta lehen bota gupistatxo bat eta estralurtarrak ez dugu izen nahi, baina sariak astinen eguz eta pixkat eutze, eutzea rotu Twitterren gure Aipatzeko arina QB eh, idatzi ginu le zer eh, Twitterren bai apur bat eh Hasi ginen kainero hasi ginen baina Bai baina aski gure kañero ez baina ulertu ez da ulertu ustez pasatu ginela ez e, eh, pizkat Bai goratzeko bueno arina uko saioen ibili ginen bai irulegiko eskuen inguruen <laughs> irulegiko eskue urten eta bueno ba pini ginu zenain bale ez ez san zabaldu gendu baina <clears throat> Ba hori gereia galkarti ge zabaldu zauenez bai mat informazio iturri zientifiko dauz zeinetan irulegiko eskua jortako Miguel zenak burtu omen zuen <laughs> eskuen idatzi antzinako izortako exodoaren ondorioz. Hori pine gainun, eta inok ez tezkun erantzun. <laughs> Así que... baina... Bai, bai. Ez aino sartu eh? Eta gaur, ez dakit, sariek astintzeko estara urtarren Nik... Zer... Bueno, gaitxik urten genke, Ideia bat, eh, ideia bat dekot. Ondino ez dakit zer idatzi, baina Iker Jimenez idatziko nintzen. Bere Twitter konture. Karo, horre erderaz jobiko handen. Bai, barren da. <clears throat> Ikerrek erabiltzen da Twitterra. bai, baietz. Fijo. Cuarto milenio, Iker Jiménez. Bai, holako bateri. Eta zer gure zuen pini ba? Hori ja ez dakit. Ez dakit, gure zue gure bibentzi, jak eh, kompartidu, ba, ez dakit zelan nipin legin hori, baina ni presenau. A ver. Twitterren? Ja, Twitterren bizka txapi, ez? Ez dakit, ez dakit. Iker, es, Iker Jiménez, entusiasmo es mi palabra favorita. Peleo por mantener el arma de niño. Creo en la vida, creo que la vida es un milagro y un misterio. Claro, pero... Se, se da ubera pa? Bai, misterio bai, Oren inguru hemen bi ubermagunen baten, hau da, kabroi dela, hostia. Baten ipiñan en Twitter me bai, eh, yo creo que tengo eh, un sexto sentido porque estudié en un colegio de monjas, taquillar, hau da beste. Oh. Eta idatzi hotzen bere gaztetako irakasle batek, esaten, tu pringao, estudiaste en la escuela pública de Vitoria. Be bai. irakasle kidatzi. Bai, bai, bai, egizi da. No joda. Bai, bai, bai. <laughs> Hau egizi da. Iker, Iker, Iker, Iker. A ver, eh? Ez jolaz misterio misteri joaz eta misterio jo toke. A ver, Twitterra da nave del misterio. Nave del misterio. Basta que baina pixka gatxa, ez? Eh? Nundi, jo. Gai horre. Eh, se gai. Ikerreri? bueno, se, esan ezebaz? Bai, Iker. Joder, san... Opa, Iker, eh, san... Eh, Iker, bai. yo creo que la patata es un poco extraterrestre. ¿La patata? Sí. Bera esta gazteiztarra ba? <laughs> Ah, Patateru da? Esta inventa eta apur bat, eh? Azpetxo ah, ya sornozako patatia jibiz. Eh, es gazteiztarra da, bera? Gazteiztarra da. Bueno. Orduen... Vale, ba, ese bez. no funciona, no funciona. O sea, la patata es la criptonita del humano. <laughs> Ni gusta te. Esto sari gazteinoko con eguen, harinako saio baina gehiago. Venga, La patata es la... A ver... ¿Dirías que la patata es la criptonita del humano? Del ser humano, ¿eh? está todo todo la o sea… Este en Zurich principios, baina, bueno... <laughs> baina, itxura hona, deko, bai, saldize ondo estruktura dute dago eta... <laughs> Hori da txiku? Directamente, ni gusto baietz. Ni a tope. Ni entera bai Ni a tope horrekin. <laughs> Ni a tope horrekin. Eta nor, no sartu iu publikazio horretan. Iker Jimenez. Bakarrik. Bai, eta cuarto milenio. Bai, cuatro. Cuarto milenio, gero anboto. Danak, sartu danak. Anboto, <laughs> bai. Bai, bai, anboto, raio nervion. Raio nervion danetan sartu. Eta saitik ez berari bakarrik. Saitik ez que ikusten nik usten badau. Dauzela pioa jende etiketaute como que estakitez. Ya. Venga, Berari, berari bakarrik, direktamente Berari. Bai, estrategi jelatuko ya lanzartzen garen. Bai, ez da, ez que Berari, ez que ikusten bauk ez da kinu eh, hone gure da epizka. Baina ni galeri, hori pinke Berari agertzen jako hori da ez dut zegoela. Claro, bai. Baina erantzun gozko. Aha. Ez da baina bera jarraitzai asko, dekos. Orduen, igual egon da la eh, interaktuazio. La criptonita del ser humano. Gasteiz, brown, brown capital. Green, eh, charto, patata kolorizimidao. Ha, <laughs> ha, Eh. Igual pasa bien. Space Brown Capital, ¿eh? ¿Eh? Vale, y La patata... gero, hashtag patatero. No, no, no, no, no. Es, hashtag desde la patata hasta el infinito. <laughs> bueno, ya está, chica, algunos res. Bai, eh... bai, bai. Bai, ya está, ya chisu. Me ha sido ya chisu. Jaquín Egon. Buena. Ni que se os Ba hori, nabe el misterio. Uste dozu patati egizak izan kriptoniti dela, erderaz behi pinitzet, eh? Eta gero, gazteiz bron kapital. Ah, eta euskeraz behi pinio zu baina? Bizek. Vale. La patata del misterio? La patata del misterio? La patata del misterio. La patata vale. del misterio. Es que euskeraz ideaztik... La patata eh, del misterio, o sea, kriptonisis. Ondo, ondo ikustot pat, eh, euskeraz ideaztik, <laughs> Be bai, baina... Eh, eh, Sin, Sinez garrida esmekendu gotzo? Bai. Handikapa izan alda. Jo, baina bera gazteiz tarra bada. Bai, eta Maroto begazteiztarra da. Bueno. <laughs> Brown ba- Capital, bai. Bueno. Bate mate gure sari ikusten badu flipan bida, baina bueno, aurrera. Vale, vale, no? Vale. Bueno, ba, tornaz, emetik azte bir beste burra dama durtengo, da, orduen, ba. Vale, ba, <laughs> ba, hor dau. Ba, bueno, ba, gure astonetako <laughs> laixei Twitter sariak astintzen. Ez que da Iker Jimenez eta kriptonitia azkunda. Saitik utria dinosu. Kutri ez da. Eh, Aimarrek esan da. Ez da, ez da. Kutri ez da, zen nigan dikurten da. Orduen kutri izin da izan, baina. Aimarrek esan da. Aimarrek etxako asko uste da, nago, hau satiz eta ez da, eba. ba. Eta bola koño que dantzun, baina uno. Baina ez que barden jaku. Vale. Deko iru entzule eta pose gauz. Vale. Ba, la patata, el misterio aurrera. <laughs> Entzule ikulertzen bada ez da eta gitxe, zen nigan dinoz da du lortu zer duen joku, baina. Kriptan dixiz. Nik hausak inbentetako beti prest. Bai, ez da. Ba, bueno, laixi Twitter, zareak astintzen, hau izan da, azte honetako laixi Twitter, zareak astintzen. Esan, esan bidana aurrekoek, bueno, sozerrokin da, bela, ez? Eh, bai. Atxe egin bai. duten bat, lortu dago. Bai, pare bat, bai. Pare bat, bai. Ba, bueno, bai. Bueno, bueno, joder, bai. pare ba- bat entzule, pare bat atxe dut. Be beste ba, bizarra da handizago zan, eh? Marka, kauste. <laughs> esan bidune, eh, bueno. esan bidune, azta ki pasan astintu, bai, eh, izin salako da, pixka da entzulek egin zen. Bai, baina eskal lengua zan. Claro. Eta... Eskal lengua egin zian, pixka kuriosu, baina gardo bizek dia, benetan maike da bienak. Hori da. benetan merezi... Oin iru gauza. Oin iru. Jo, benetan merezi guzen entzulek horrek irurek die. Bai, bai. Eskerrik asko entzule. Eskerrik asko benetan guan abatu izena daiek Bai. Eta es, hor jarraitzi daitek benetan. <laughs> benetan bai. Ez dela golan erresa. <laughs> eta, ba, bueno, aurrera jarraitu biko, ez da, kanta bat dipiniko gune. Bai, bai oso. Tartiaz... Bai, kantu bat, eta azkenengo tartiaz, lasterkatoz. Bai, Eta hemen txegatuz barri do, azken tarte <laughs> bai, laixi hartzenen gauz, eta, bai, emoten espadu mundu, enertik, atgabiz, eh, aste honetan, estralur tarrekin batera, eta, aimarrak, zelan ez, zientzia ikutu zapur bat, bere tarte bat ekarri eta galdera hau ipini gaitu, kolokan ipineko edo biali usku, eta, aimar, bakarrik gauz, Bakarri gauz benetan? Hori galdera sakona, eh? Benetan? Bai, da gaur betiko moduen, ez? Gaur zientifiko eta ba, oso, oso objetibo. Batos? Iru entzulekin batera gauz? Bai. Latza. Eta hemen behez gauz bakarrik, este laguntaldi gaz gauz. Baina <laughs> galderi da bakarri gauz, ez? E, unibertso zuen zier bakarri gauz, bai ez? E, ez ze iritsi gozuen galdera honen aurrien. Bakarrik. benetan uste zuen, ja, Betan, eh? eh? Egizi izan da. Uste bakarrik gauzela e, eh, unibertso guztizian, ala badauzela beste bizimota batzuk, edo ze uste zue? Ez... Ez que ez dugule pentsau... Ala ligera, hasta que ze uste bai, zuen. Nik, oza, pro, probabilidade aldetik, bai? Ia, ja, ez, baina nire erantzun horre galdi izan, ez que hainbeste komplikau gure biziz eta gure bizin pff, beste batzuen gambetzetan hiltzeko moduen. Uf. Hmm. Maitane, zuze... Estresa Nik, egiz esan. Bai? Naiz hau pentsetia bakarrik gauzela. zela. <laughs> Ansia izortzen daue bai, eh, galdera bai. honek, eh? Osea, a ber, eh, seguramente bai ongo, beste. galdera politia da baina, ostia, abstraktu, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, gure guneokotasunin sartute bez, gu, itzartzen gara, eh, kriston loguria, goiz bierrera, gatoz bierte, ez da gizia, ez dugu anima gauza, ez? Baina, ostia, argi eta garbi okinje, gatozila e, ur, ur, batetik, ur potzu batetik, ez? Ur potzu horretan mikroorganismoek sortu ziren, sortu ziren bizidunek, e, urte ziren uretatik, hainbat eta gauza komplikau eta egon dizen diez, dezak, da die eh, gu bizirik egoti eta gizaki inteligentik izeti edo ez. Ba, bueno, gaur gai honen inguruen e, karri ba, gaur apurat objetiboki eta zientifikoki e, ba, ipatzeko, ez? Igual entzulien gantzako interesgarri zinatla, zuentzako, bai? ekarri etxuetaz, Drakeen ekuazinoek, Fermiren paradoja, e, eh, Kardashevan eskala eta filtro handia. En eskolera, oso ondo? Eskolera, bai. apuratik <laughs> esten. Eta Pitagoras? Pitagoras, es. <laughs> Ah. Pitagoras, eh. Ah. Horra, triángulo egazan Jo, eh. Eta, el triángulo de las Bermudas. <laughs> Ahí está. Eta ez dakit musika apur bat azier eh, Teniko bostezu bostuzu bai. eh, bai. Kerobia apurtxo bat eh, bai. fonduen mm. Hamen ah, otxo biziteko oh, Exigente ganea, Kerobia nahi da Kerobia da oso estralurtarra Bai, eslanda Le encanta los la astrologia <laughs> Eslanda, kanti baina Asteroidea Asteroidea antzokia Hori da Bueno, bukli Baina peria besti ba. danak diolako Da guai Hablan sobre esto, telite Bueno, basteko gurutxo te explica Igual, pakutxo, ez, es, eh, musikia Bueno orio, geta Azteko <laughs> gurutxo te explica bat eh, Drake neko asiñuen historizi, vale? Da, galdera honer irantzun emoten dotze, eh, vale? Eh, bueno, eh, mila beratzen dago eta urtien Frank Drake astronomue jaiozan, eta, bueno Egon zan eh, benetan tipu oso obsesionaute Estralultarrak topetien asuntu eta eh, Guk izan dugu moduen, ez? Baitanek esplikatu da moduen Antzia sortzen izortzen dozku, ez? Eh, galdera honek, ez? Naitxe bakarrik egoti, baina jo. mundua hain da komplikaue, egon beste zibilizazio batzuk, ez? Ba, mila da irurogeta bat garren urtien, ekuazio matematiko bat sortu zauen tipuek, bat zizan soro bat, eta kalkula usaben, eh, kontuen hartute zenbat e, galaxia dausen, zenbat dizar, zenbat planeta, hauren egoera gaziozuek soliduek edo diesan, atara zabezan kalkulo batzuk, eta atara zaben gitxienez, gure galaxian bakarrik, bakizu beste galaxia batzuk be badauzela, ba, infinito. Infinito dauz, hori beste temazo bada. Bai. Baina gure galaxian bakarrik amar zibilizazio detektable egongo diezela, bere azinuen arabera. Eta bueno, beste galaxia guztia kontuen hartute, ba... La ecuación o sea, bai. bai. la ecuación de sus putos huevos. <laughs> totalmente, totalmente. Baina, beretan izaben, zientifiko kita matematiko ki koazinio bat eatateko, ez? Egize da, ezin dela konproba, ez? E, gu gara ezagutzen dugun espezie inteligente bakarra, eh… Eta hori, estimazio kontra jarri zik dauz, ez? Ba, lehenko estimazio izango gozan Mekauen dio, zinbazio alienigena bat dator Eta bigarrena, ba, gehiotan garbitzen duaz aginek e, Egunien, galaxia, oza, espazioz ben dauzen galaxia kopuru ebaina Oza, bi, edo bat, ah. segun, baina bueno E, da pur bat e, subjetibua asuntu eh? Ez zure ulertu, ez? Eh? Pues. Dale, badauzela oso gitxi. Ah, se va bien, gutxi Ni bain bez. Vale, a <laughs> cero. <laughs> ¡Qué guarre! ¡Qué oh. guarrete <laughs> bueno, sin más, kontu edad, Drake katara zabela eh, cuasiño matematiko bat, atarateko zenbat eh, zibilzazino eh, estralurta regon aldi esan, ez? Eh... Ui, ez dut ulertzen letra. Hene, misterio bat da. misterio bat. Eba, eh, ba, hori. Beste estralurta badeko hame. Egon diez, hogeta urteko ikerketak, eta momentuz ez dugu topa u es e, berez zibilizazioek egon bidiez, matematikoki unibertsu hasierrek esan aipatu da moduen infinitu da eta egon bida beste zibilizazioren bat bai edo bai, ze ez da amaitzen e, unibertsu eta espazio guztize, baina ez dugu bat pestopa ba, orduen gara dauen bakarra. Eta hori deitzinako Fermiren paradoxa zaki entzun duzu, Ferminen paradoja? Ferminen paradoja. Fermin buruzan paradoja? <laughs> Ferminen paradoja dio este bat. <laughs> Horretik. Right. Zela nabestu, eh, zara <laughs> Beste estrela urtar bat. Beste urtar bat. Pajaro. Hori, Ferminen paradoja da, hori. Unibertsu eta espazioe hain da baina bakarrik gauz aldi berien, ez? Eta horrek behan ziade punto bat eh, sortzen dau. Ba, bueno, Fermi epoka honetan, bere paradoja ataraz hauen epoka honetan, e, hauen sartute, ez da gizagutzen duzuen Manhattan proiektu, eh? Bai, <laughs> ezagutu ez, baina me suena. <laughs> Ah, zertan datza, ze? Ez, que me suena esan dut. Ez, bada, bomba atomikue sortzen abixen egon, egon ziren estatu batuetan, gero bai. Hiroshima eta Nagasakin botateko, bomba nuklearronek. Eta orduen Fermik bomba hauen bitartien sabe, hostia, ba gube gara gure anai hartien eta gure espezie hartien eh, iltien garela, beste zibilizazio hori be eh, bardine pasau aldiaki, ez? E, orduen, atara zabein ondorio bat, dauela filtro handi bat. Eta gu posible izan alda, ez? filtro handi bat da... <laughs> Zer, gambo. Ez, ez, ez, unibertsuak iri ez tontzileko, zorri. Ez, eh, baina, hau da sakona, eh, baina. Hori, asuntu da, Fermik ondori estatua da bela, dauela filtro handi bat, ez? Hau da, e, gizakiaren edo beste, beste izaki bizidun batzun, unibertsuen dauzen beste izaki batzuk, filtro badekiela, eta filtro horretan erabakitzen da, edo zibilizazio hori e, errementa hoiten dan, alaurrera jarraitzen dauen, ez? Adibidez, filtro hori zein izan alda. Adibidez, bomba atomiku, ez? Gerra nuklear bat egin be Ukraniako gerra gazdeko gune, gerra nuklear bat egon eskero munduen, izan la filtro handi bat erabakitzeko gerra nuklearra espadau. Jarraitzen dau gizakiak aurrera, eta gerra nuklearra badau, gizakia estingitzen da, eta hau zibilizazio hau a tomar por culo. Orduan planteamendu horretan koronavirus filtro bat izango zen? Hori da, eske asuntu ez da dauela filtro bat bakarrik. Dauz, hainbat eta hainbat filtro posible, ez? Filtro handizek, izan alda bai pandemia, ez? hain COVID-an COVID estrategia COVID-a pastako bai edo ez? Bai eskue bada, aurrera jarratzen da zibilizazioek, eta ez eskue bada, ba... Ene, ba. A tomar por culo Jo, kero bebe susta binda. Beste <laughs> bai. filtro handi bat izin bai, alda, bai. bai, adibidez, e, oin, egunotan dekogun, ez, aldaketa klimatikue. Izin alda beste zibilizazioek be, pasau izin da bien filtro bat, eta edo ez da bien pasau filtro bat. Adibidez izan alda, e, eh, zibilizazio estralurtar bat, hastie ez yeah. fosilak eta erretan, hauren bueno, CO2 isuri asko botatie eta aldaketa klimatikoen ondorio zibilizazio hori bagaltzi, ez? Orduen, claro, baina hor hor balantza horretan asko sortzen dira, ez? Claro. Oso, filtro filtro gordaus baina oina epatu zuren filtroek, ino, konparaketak gure artean ipinu zuzenak izaki izen artien bizidunetan gizakizok sortiko filtro izen egizenak. Claro. Beste bizidun asko dauz planeta hontan bizidienak. Azkenengo eta... mendietan bai. Hori da. Bai, bai, bai. Eta, a ber, filtro honek, eh, claro, gauzie da hori, ez? Ez da kigule... Zela Ez que da gai bat, da gai bat interesanti eta niko dentsu, eh? asuntu da, ez da filtro hori, eh, zein dan, edo dausen asko, edo... Osa, oin, oin gabiz pastan filtro batzu, baina adibidez bai. filtro bat izan alde bai, ez? E, eh, izake, uretan bizien, izake bizitun horrek, uretatik kanpo urtetie, ez? Eh, zibilizazio bat sortzeko uretan geratuko bazien, esan sortuko zibilizazin hori. Ez, edo, edo zein gauza izin alda. Kursus. uretan ezin da zibilizazin horik eh, einala. Oh, bueno, Waterworld. Hori ba, beste pelikula bat gomendatzen dut zutena da, brutala, eh? Oso bat. Bai. bai. Kusiteko oso. Ez, baina baina uretan ze charra. Ah, vale, vale, vale. <laughs> Uretan civilizazio que gon badaus, es, arrainek bizi dia. Bueno, civilizazio es, etik estie, claro. esta estie tal de civilizauek, o sea, die claro. animali batzuk esta osena civilizaute. Claro, die banco de peces, no es eh, vale. Bai. la, la, el imperio maya, es. Eh. <laughs> claro, es que hori dana, hori dana, da zona da, kisa ikus Claro, bai, dana da antropocentrista, eh? Dana da. Ostra, egi se da, egi se da. Baina hori, dau, dau teoria bat dala, la teoria del gran filtro, ba hori. Eh, hainbat eta hainbat filtro dauzela, sibilizazio baten... Guztetan eh, jatea filtro, eh? baten... Eh, eh, ez dakit, zelan da? Eh, Evoluzinua. Bai. Evoluzinuen, ez? Eta hori, hainbat eta hainbat filtro posible da, pasau izena oinarte, baina oindeko guz beste filtro batzuk, adibidez, edo gerra nuklearra, edo aldaketa klimatikue, eta hor erabaki alda, gizakia inzibitza e, eh, galduen godan, ala jarraituko dugun, ez? Ja. Yeah. Orduen, horti datorre bai beste teoria bat, beste zibilizazio estralurtar batzuk, eh, egon izendizela, e, eh, unibertsuen zier, baina ez da bila filtro hau pasau, ez? eh, izen lehike. Imagina, hau hu, bai, alboko galaxian, beste zibilizazioa dau, bai. eta adibidez, eh, zu esortzien filtru, ez pasau, ez sortu zurik, egon zan eh, aldaketa klimatiko bat, kristonotza sartu zan, eta anak eta toma por culo. Hemen glasia zinio bai Eta zu pentsau, eta zu pentsau, eh, ondino eh, bizarro hau izen aldana, imagina, marten, oza, benetako, gizakian, benetako, eh, Eh, zean da, eh, aitzindari zen, Marten egon zela, Eta etorri zela lurrera, zetik, eh, Marten eh, uren baliabide guztizek... Claro, eh, ziketu izan Marte eta claro. eskapo Eta zabe, ba, lurrera guez. Eta bota zabe izan embrioi batzuk lurrera eta ba, eurek, etorri zen embrioi botako da. Baina, baina guzka horren, horren teorizia de... izango zen eh, Martetik etorri zela, ikesa San eta <laughs> Ez baina ipatzeko bai, bai lehenengo estralurtarrak eh, unibertso guztien dauzena gu garela Ze eta hau demostraute zientifikoki ba, bueno, gu eh, uretatik sortu garela, ur, ure da lur planetan, eta horri esker sortu da bizitza, eta ur hau ez da sortu lur planetan, baizik eta asteroide batek seguramente hori da teoria nagusiena, asteroide batek harria behen ure, hasi que gu be estralurtarra be bagara hain handi batien. Seba. Ba, ure, ure, bera, ure bera lur planetatik kanpo etorri asteroide bate hori da teoria nagusi, eh? asteroide batek ekarri haben e, ure lur planetara, eta horti sortu zen bizi, orduen gu kanpotik gatoz bai. Ez. Bueno, hemen sortu gara, baina kanpotik gatoz. Ure dator kanpotik, gu amengo gara. Jo, eta zuzer zara? Big water, my friend. Big water, my bai, friend. Ahi, ez da, <laughs> Gai hau da superpotenti, eh? Bai, bai, bai. beste modu pentsetako. Honek bai. ordua askotako. Bai. Guretzat da superimportanti eure, baina igual beste zibilizazio bat entzat, ez? Igual, igual aixarreaten emiko gu Eh, cuarto milenio es, claro, es de... Sin todo, minto. <laughs> Hombre, baña, ¿qué me puntu punto misterio chua? que minto, ez punto misterio es? No, no, bai. Eta maitanek aipatu da hori, ez dala inbierrezku egoa lure, ez? Beste zibilizazio batzuk egon aldi ez, eh, uretaz aparte beste energia bide batzu deki esenak, ez? Eh, claro, baina zein da energia iturri handizena, zein da espazizuen dauzen bombillak, ez? Hortik energia txupetan dugunek. Ba, izarrak, ez? Bai. Eh, gupe izarrari esker, rebuskizari esker bizi gara. Mhm. Eta horren arabera, eh, claro, <laughs> gaur zer egin da, eurizi eta, eta lainue, gaur gauz triste. triste. Eta udan, posik, bai, jazta. Bai, eh, hori holanda. <laughs> holanda. Totalmente. Ba, Nikolai Kardashefek, zala ruso bat, eh? Eh, sortu sortua esan eh, hiru e, zibilizazio tipo, holako eskala txikitxo bat, eh ustartzea besenak e, eh, bueno, energia erabilgarrian erabilera tipologiak edo. Eh, esan da egun, energia nundik batzen da, osea, inguruendekin energia guztitik zer erabiltzen da bi zibilizazioek. Eta sortua esan hiru zibilizazio posible ah, mota. A ver. Eta hau irakurriote eh, Twitterren eta dago apur bat eh, humoregaz, humoregaz lotute eta drogeigaz lotute. eh, lehenengo zibilizazio mota izango zen eh, Moskorrak entzeko drogetan dan tipuen zibilizazio. Zan eh, ah, egun. Asko. Zan egun. Bere planetako droga guztize eh, konsumitzen dauen zibilizazio bat. Hau da, adibidez, eh, gizakia. Bai. Gu bizi gara lur planetak emoten dozkun energiari esker, ez? e, ba, zuetxeko deko guzar bola, geraten dugu ure erangarri zebertakue, e, eh, guzkiz berotzen gaitu ez, gure planetako drogadana konsumitzen dugu esan da egun. Hori izango zen, lehenengoko zibilizazio mota. Bigarrena izango zen, Maradona zibilizazio mota. <laughs> Hau da, bere izar eta guzki sistema esnifatzen da bezan e, eh, <laughs> eh, hau izango zen, badibidez, eh, <laughs> <laughs> Izengo adibidez, e, hau bedauz teoriak honen inguruen, hau da, kuriosu, eh? ez dakit entzun dozuen. E, gure da bie Elon Musken proiektua da, eguzki zen inguruen sortzi e, satelite sistema bat e, plaka solarragaz. Eta hau izango bigarren zibilizazio mota. Hau da, txupetan dugule gure eguzki sistemako izarran e, energia guztia. Eta hau izango zen, bigarren zibilizazio mota bat, guk ez dugun ezagutzen. Elon Musk bitu, oza, bai. tuit eskaina tuit, Twitter dago, bai. ez da tope, ez da bai. tope. Eta amaitzeko tazkena, izango zen Miguel Bose zibilizazioa, hau da bere galaxia osoko e, eh, perikue jaten dauena. Eh, bori, ba galaxia guztiko izarrak, eh, dekosenak inguratute e, eh, plaka eh, guzki guztietan. Eta onarte, ba, esplikau dut zuet, eh, bat, eh, Drakeneko asinue, Ferminen paradoja, Jardasiepen eskala eta filtro handia. Miguel eta Bosaren abestiren bat. Urrengo ikasturterako, ba, beste, gauza bat, ekarri. Oso, ondo, Uste, ba, oso, oso, oso interesgarri zizan. Gauza, zientifikuek. Gaur ez da izan bai, barra garritzea, baina, bueno. Eso, da, interesanti. Bai, bai. Oso interesgarri Oso interesgarri zizan da izan. Baina, bai. Ander gartu dinako, apurra. bueno, fizika, klasik, itxako zaskubuz. Entzuten, no, sor, ba, bai, zelan, Baina, bueno, gure nabene karri ba hori, ez? E, eh, bakarri gauz benetan, unibertsu Ba, galdera oneri erantzunek emoten saiatzen dizan hainbat eta hainbat teoria. Ez dakigu, bakarri gauz. Asi que hori erantzun. Gu behintzen lan talde politien, eh, lagun, lagun talde politien emetxe gauz irratizen. Eskertzeko, eh? Estral, estral urtarrei buruz berbait jen, joa. Baina egongo die beste Zegai zabala, eh? Beste unibertso baten egongo die estralurtar batzuk eh, etxe okupau baten batute irratzaioa grabetan. Bai, Posible da. Eta, unibertso da infinito. A ver, orio. Eta hango, hango, hango, hango zuzen dut ikusten dut John Rekal eta izen etxeko zan Lixibe irratia. Ose, <laughs> ikusten dut, ikusten dut. Lixibe irratia. Eh, lehenengo pausuetan, eh, zain eh? Apa, Lixibe irratia. <laughs> Apa, Lixibe. Bai. Eta bueno, hasta que eh, ni tartio onarte. arte. Ba, eskerrik bai. asko, Aimar, eta honi lotute galdena bat, zer, zuek lurretik kanpo ingo zen duen bideiren bat. Oine, gane uste dut ebiten Hau, planteamento zer izo bat, eh? Gaur egun ez dakik ez? Bueno, bai, bai dauz ondino tuktukak, esango daigun eh, tuktuk espazialak. Eh, oin bertan badabiz saltzen eh, adibidez ilargiko, gure satelitean ilargiko lurterrenuek, eta dabiz ja. bebai bai. sortzen eh, agentzia turismuek ilargire bueluk eta aiteko Beria, wow. lurreko... Dirudun entzako bueluek, eta... Beria, bizitza maitzen bada hemen, bez daukera... Ez, ez, ez, bakarri da... Es, momentuz es, es, turismo enjuteko. gire joan eta vuelta. Joan eta vuelta, momentuz. Eta horrek funtzionetan da, egize da? Eh, bai. Vuelta posible da. Zema dirudeko zu maitan, eh? Nik, Banko, oso gitz. Ba, eso, oiz, jargire. <laughs> Jargire <laughs> juteko beste bidere matu. beste bestela, <laughs> esan da... Eh koete ko susiri susiri stopen eta ia hartzen. Beni <laughs> hor. San eh, Miguel eta ner lotu chapleo batera ta. Beni hor nasa urrien azamarra bera dala ta ia hartzen. zuen. Horrek vuelta bai baina caído. Ba, ni ni no sinu gusten viaje bat llega. Ni es. Bai, bai? bueno, bai. Bai gravedad de, ahora sentitzi, ¿es? Ahora sentitzi, ¿es? Eh, salto azuken, salto batzu egin da bueltau. eta, eta, eta grabedade barik zer, jeko, agine garbitzeko, kaka jeko zer. Bueno, Kriston pregunta. Agine eh. garbitzeko... Gero pasta zer, nola botan dozu? Ze hori izte inora. Ez, baina bai, hor... <laughs> eta, eta gero... <laughs> Hor, hor badau ez, telesei bat eh, gaur egun neoksen ez da hendu egiten, urte pilo baten ja, The Big Bang Theory, eta zen da horko datuek, emoten esan datuek, benetako diela. Hmm. Eta Eurteko protagonistako eta bat, itargire, edo doi espaziora ikin dago bija bat, eta zaten da, hor e, eh, airien zauz bat, igual mare haute zauz, eta ba, txala botate oso, eta, karo, <laughs> bueltan dator, eta barri do tragetan dozu, barri do botaten hmm. dozu, barri. Ah. Eta... Olako, olako buklik sortelik. Eta, eta imagina be, bai, astronauta pe bai doi ez, eh, eh imaginaue, urte terdi ez, eh, bidei batekien martera edo ez dakit, dana dalakora. Urte terdi zen, masturba barik, Eskapau enbia oso segor. Hombre, zelan esara masturboko. Es, eta, karo, eta, hori zer, zeikin duzu horregaz, ez dago gravidaderik. Ez que, diek un problema, gine garbitzie, gure ba, datie, gatza da, eh? Horra idan, nongo die. Baina ez dago gravidaderik eta, se, o sea, gure otesan, se, eta sepasetan da ez dago lako ba, gravidaderik. Eta gravidari, eh, gravidadie bat dago, eta hori ba- zen. Eh? Hombre, masturro bari gimazte egun ditan gravidad. Iarri zen bai, iarri zen bai. bai eta badakizu ezer entzudoten gaur adibidez, bai, zuke... Eh, espazi zuen e, eh, izotzen badozu metxero bat, bai zuze pastan dan? Ez tala izetzen. Izotzen da. Bueno, bai, baina hosi genue dau, eta zuk imagino zuzila zure nabien, eta hosi edekozu. Baina ez dauen ez grabe eh, da, erik, inflama e, da, Ez, emotetzu metxero eri zue, eta bihurtzen da, en bera izen horako zu bat gorantza, esfera perfecto bat. Guau! Wow. Zuena. Ah, bitu. Bai, Politia. Eh? Bai, kurio Baina, karo, eh, metxeruen arriz jepa jukinezka otzamarra, erra edo, Isilek, <laughs> eh? Isilek. Peligrosua. Bueno. Bau ba, isena entzuliok, azte honetako laixi hartzen. Estralurtarrak. Isen da gaurko bai, eh? Bai, bastante estralurtarri bere dago. Ez dakit, ez dakit, ez balizio izin dauen, ez dakit balizio. Hombre, ondo pasetako, eh? no me jodas. <laughs> Bai, ondo pasetako bai, baina ah. jo, bueno, ez dakit, zozerre eh, dudan bate goma da, zelantzen bate goma da, argitxu egun, ez dagoen argitxu. Eta iru entzuleke... Eh, aguanta, da, hau pasuek, eh? <laughs> Ni zuekin atope, ez dakit. zuek. Eta eh, aipatzeko be bai, ez dugu esan. E, eh, onja, moduen, ez? Eh, ba, laizi hartzen magazine dauen bakotzien, gai desberdin baten inguruen ibiliko gara berbaitien. Eta proposameni badeko zue, gure badu zue gairen baten inguruen espezifikoki berbaitie, e, eh, biali whatsapp bat, gaiz egaz, e, eh, gure telefono da zei bos lau, zero, iru, saspi, beratzi, beratzi, bota gaiz ebertara eta horren inguru nengu gara berbait. Eh, edo zer gai, ba, gure zuen txakurkaka, ba, bueno, txakurka da ningu saio. <laughs> Mese hori ez bialdu, baina, bueno, ez dakit. Edo zer gai, edo zer gai. ba, bueno, adibidea jartziaren uste neko adibide. Bai. Zer esan amungo liuken adibidea. Edo zer gai ningu nengu berba. Zaiatuko gara, Eta, ba, beste barik, eskerrik asko entzule horre hon izan eskerrik asko horrek hiru entzule fidelak, horre hon zailako benetan, ez teko zuen mehitxo gitxe, eguazten baten, ez eguazten ez, martitzen da gaur. Martitzen, martitzen. Martitzen eh? baten, onako egun euritxu baten, tak, laixi erratia piztu, eta guri, gure entzule goti arren, gure kaka konsumitzi arren, guztoko izan kaka hau. Eta eskerrik asko zuri bai, eh, azier maitan ander, eta, bueno, eskerrik asko. Eskerrik bai. asko, Aimar. Danos. Eskerrik asko, eskerrik asko, gure martitzen egin zentzu emotiarren, emetik azte bire, barrio etorriko gara, eta imarrak esan dago moduen, zuek, eh, zuen eh, iradokizunek, bialdu, gure whatsappera, telefonu esan duzu. Sei bos lau, zero iru, saspi beratzi, beratzi lau. Besarka handi bat entzule, da, emetik, azte birarte. Ta izten dutzu eta Miguel Boserekin. amante.